bu görüştedir. Ve bihi yakul Süfyan el-Thawri ve İbn el-Mubarak ve Şafii ve Ahmed ve İshak. Bu alimler hepsi bu görüşteler. Ve kâle Ebu Ubeyd ve ala hâzâ cemaatun cemaatun nas. Ve ruviye hâzâ an Umar an Amr وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأنس وأم سلمة رضي الله عنهم وبه قال الثوري ve ashabı ra'i. Ashabı ra'i kimin olduğunu bize hatırlatacak var mı? Eyvah. Yani ashab ra'i burada İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın mezhebini kastediyorlar. Niçin ehlur ra'i demişler? Hadis yani o dönemde onların zamanında hadis yerinden çok uzak oldukları için ey Mekke'den ve Medine'den uzak oldukları için çünkü onlar Bağdat'taydı veyahut da Irak şehirlerindeydi. Küfe'de, Bağdat'ta, Basra'da <clears throat> o yerden çok uzak oldukları için hadis hadis olmayınca ne yaparlar? İçtihad veyahut da kıyas yaparlar. Ve bundan önceki derslerimizde demiştik ki kıyasın yani e, delilin varlığında kıyas ve içtihad batıldır ey hadisin, sahih hadisin veyahut da ayetin varlığında iştihada varmak, kıyas yapmak batıldır. Ancak delilin yokluğunda ey ayetin veyahut da hadisin veyahut da ashabın icmağın, icmağından tamam mı? Ee, bir şey yoksa o zaman ne yapar? O zaman kıyas veyahut da iştihad yapar. İşte burada